Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ma ba'd. Nastavljamo sa našim drugim dijelom. Sljedeće pitanje, odnosno prvo pitanje od pristikli novih pitanja, je u stvari pitanje koje glasi Assalamu alaikum, alaikum salamu, rahmatullahi barakatuh Kaže dosta puno od onih koji su od onih koji pretjeruju u tekviru kako spomenju da je šejh bin Baz dozvolio svojom fetvom ulazak američke vojske na saudijsko tlo. Moje pitanje je o čemu napravo radi, o kakvoj fetvi je riječ i da li je uopšte istina to. Allaha molim da vas nagradi svakim hajram. Amin. Odgovor na ovo pitanje. Naravno, prije konkretno odgovora na pitanje, savjet ovom bratu koji pita, da nije baš pametno da da čuje, sluša i prisluškuje ono što pričaju oni za koje je čuo da pogrešno tumače mnoge stvari, pretjeruju, kako sam reče, u tekviru, pretjeruju u, u tumačenju određenih pitanja koji, su, koji se vraćaju na tekfir, vladare i tako dalje. I učenjake i, i, i druge stvari koji su povijezane jedni s drugima. Znači, moj savjet tom bratu da, da prije svega ne, ne, ne sluša od njih ni predavanja, ni sa e, korisnim naslov, ni, ni nekorisnim naslov, jer u, u okviru korisnog, e, korisne teme koja može govoriti o tekvirima za vrijeme, e, za vrijeme Bajrama, tekbirima u, u, za vrijeme Bajrama, u, u, poput te teme se mogu provući određene e, određena pitanja koje se vraćaju na tekvi, razumijevanje odnosa prema olemi i tako dalje. Znači u svakom predavanju se može provući bez obzira koliko to nama predavanje izgledalo uh, uh, tema koja nema veze sa tekvirom, u sklopu tog predavanja se može provu, provući ona ona fikra, ona ideja na koju oni jesu, a to je u stvari pogrešno tuma, tumačenje uh, vrlo osjetljivih pitanja današnjice gdje se u tim pitanjima u stvari ne vraćaju na pouzdanu ulemu i pouzdane učenjake, nego za neke e, neznane, samozvane e, nadri učenjake, ako se mogu nazvati učenjacima. E, naime, konkretan odgovor na ovo pitanje, to je, to je poznato staro pitanje jel, oko koje se priča, šta se priča. Uglavnom, e, e, pitanje da li je u stvari Bin Bas dao fetvu o dozglo E, da se odgovorilo na ovo pitanje, treba, treba stvari poznavati e, šta su stvari tada desilo i šta je bilo e, povod toga da, se, da, da dođe do toga. Naime, riječ je u stvari o, o kojem slučaju? Riječ je o slučaju jel, drugog zaljevskog rata. Prvi zaljevski rat između Iraka i Irana. Jel. Drugi zaljevski rat u stvari kada je Saddam Hussein sa svojom vojskom na, zauze okupirao Kuwait i uh, imao namjeru i već bombardovao, e, e, ušao na određenim dijelovima u Saudijsku Arabiju, imao namjeru da zaodmi Saudijsku Arabiju da oslobodi dva harema. Znači, govorimo o tom kontekstu, to je 90. godine u prošlom stoljeću. E, znači, to se desilo i onda Saudijska Arabija je bila u dilemi znači, da li da, da sama da se bori protiv Sadama Huzeine koji imao e, nekoliko puta jaču vojsku od, od Saudijske Arabije e, sa, sa strane znači tehnike i sa strane broja vojske što je opće poznato jel, da, koliko je bila jaka e, iračka vojska e, e, znači Saudijska Arabija došla u tu da da sama da se brani ili da, da, da pozove nekog u pomoć pa se desilo ovo što se desilo znači desilo se to što je izazvalo da se da ova fetva koja se spominje. E, znači, a moj konkretan odgovor na ovo pitanje. Prvo, e, kao prvo, američka vojska nije ušla na saudijsko tlo nakon ovog događaja i sa ovom fetvom. Što je vrlo bitna stvar. Znači, to je nepoznavanje činjeničnog stanja i, e, te naše bliže istorije. Američka vojska je ušla u Saudijsku Arabiju dosta ranije mnogo, mnogo, dosta, dosta ranije, nekoliko decine ranije, u stvari u gradu Zahran. U gradu Zahran američka vojska imala svoju bazu prije nego što se desilo ovo uopšte. Znači, američka vojska u dogovoru sa saudijskom vlašću je napravila vojnu bazu, u toj vojnoj bazi je obučavala saudijsku vojsku u određenim stvarima gdje kako su oni govorili. Prema tome, znači, dolazak američke vojske nije, znači, E, prvi dolazak nije vezan samo za ovaj događaj, tog drugog zavijeskog rata 90. godine, nego je bio prije toga. E, to kao prva stvar, znači, tako da, da, da se time novoličava ta, ta tragedija sa kojom se kaže, eto, Bin Baz, Rahmetullah Alehi, taj veliki šejh, on je, eto, sa svojom fetvom dobeo Amerikanci u Saudijskoj, ne, Saudi, e, znači, Amerikanci su već bili u Zaljevu i u Saudijskoj Arabiji prije toga, na način, kao što sam spomenuo. E, Druga stvar, znači, e, kada se, do, kada se desio taj e, zaljevski rat, e, odnosno napad Sadama Huseina i okupiranje Kuvajta i, i prijetnja i ulazak u Saudijsku Arabiju i granatiranje Rijada i drugih gradova i tako dalje, E, znači, pojavilo se to da li, da li je Saudijska Arabija može sama sebe da odbrani ili ne može i tako dalje, to je bila jedna dilema opće poznata. Uglavnom, e, tadašnji kralj e, Saudijske Arabije, kralj Fahd, je e, uglavnom samovoljno na svoju ruku i to čak bez velike eh, konsultacije sa ostalim koji su koji učestvuju sa njim u vlasti eh, zatražio pomoć od Amerike, od Amerike i ponudio je da će platiti sve troškove rata da odnosno Amerika pod plaštom Ujedinjenih nacija u stvari eh, spriječi Sadama Huseina da da napadne Saudijsku Arabiju i da uđe da je osvoji odnosno da istjera da istjera Sadama Huseina iz Kuvajta u tome naravno učestvovalo su i druge uh, druge zaljevske zemlje poput Kuvajta i ostali zemalja e, u, u toj ulozi da Amerika dođe. Naravno to Amerika prihvatila, iskoristila priliku je došla sa svojim sa svojom vojskom, sa svojim vojnim bazama pod, pod plaštom jel, ujedinjeni nacija i za kratko vrijeme oni su je istirali Sadama Husajna iz Kuvajta i e, spasili znači, ovi e, zaljevske zemlje muslimanske od Sadama Husajna E, i vratila ga u njegovu, u, njegovu, u njegovu okrilje, u njegovu državu i tu su stali, mudro su tu stali jer će im trebati poslije nekad, poslije toga. Hele, mese, ono što nas interesuje ovdje, znači kada je Bin Baz dao tu fetvu? Prvo je znači kralj Fat, e, e, već dogovorio sa Amerikancima, odnosno Ujedinjim nacijama, odnosno e, direktno sa Amerikancima pregovarao i zatražio njihovu pomoć i dogovorio pomoć, već je bio svršen čin, a nakon toga se pojavila pobuna među, među omladinom, među narodom, među učenim, e, zbog toga što je se tako uradilo, jel? Jer, su, jer je narod obični ljudi su osjećali da, da nema potrebe da neko dolazi sa strane, jer oni mogu sami braniti. Pa je onda e, izložena stvar e, u, e, u Lemi, između ostalog i Šehid Bin Baz, a njegova, e, nije to samo on izdao fetvo, nego su i drugi izdali fetvo za njim, ali njegova se najviše uzimala i držala i pikala, što mi kažemo, e, pa je na osnovu poznavanja toga, jel ovo nije stvar da se pravdaš, e, nego na osnovu poznavanja te situacije, da je već, već pao dogovor, da već američka vojska dolazi i pripreme pravi, e, da je njegovo bilo ili da ne izda tu fetvu i da se napravi e, sukob unutar koji već bio na nekim mjestima se pokrenuo, unutar Saudijske Arabije, pogotovo Rijadu, ili da da tu fetvu i da se stiša stanje o, o, e, da ne bi proizvalo još veće, e, još veće probleme. E, to je s jedne strane, pa je on izdao tu fetvu, On izdao fetvu, ali koja se vraća na nešto drugo. Znači, da, zaista on izdao tu fetvu da je dozvoljeno, da je dozvoljeno, pa, pazite, njegova fetva se vraća na nešto što se u, u, sa šarijaske strane potpada pod, pod meselu, da li je dozvoljeno muslimanskoj zemlji da traži pomoć od kjafirske zemlje da, a, da zajednički se pomogne s tom kjafirskom zemljom u odbrani od kjafira koji je napao. To je mesela. Znači, Bin Baz je dao ovu fetu pod, pod ovom meselom, uh, eh, polazit ću od osnova, da je Saddam Hussein sa svojom partijom, sa svojom vlašom, sa svojom ideologijom koji je bio, bio na kufr, da je keater, i da je država koju je vodio bila na kufr, pozivala se na kufr, što je opće poznata činjenica, jel? Tek je se on poslije u ovom zadnjem ratu je pozivao na lajla, hilala, na džihad i tako dalje. Znači čovjek koji je proganjao učenjake, zabranjivao E, e, javno i tajno islam, pobio učeni i tako dalje, što je opće poznana stvar, znači e, koji je, on je protekviran od mnogih učenjaka i među ostalih bimbaza. Znači, podaleći od osnovna, znači sada muslim da svojom vojskom da je keafir i keafirska vojska da su napali muslimansku zemlju. U ovom slučaju, znači muslimanska zemlja traži pomoć od keafirske da se obrani od keafirske zemlje. To je poznata mesela u Fiku. Po tom pitanju imaju stavu četiri mezeba, između ostalih Ebu Hanife i Šafija dozvoljavaju i unutar Hanbelijskog mezeba i dva stava ili tri čak. E, dozvoljavaju da se muslimani pomognu sa kjafirima protiv e, e, sa kjafirima protiv kjafirske zemlje koje ih napala. Ako procijeni da, da, da se ne mogu sami odbraniti i pod nekim drugim šatoma koji sad nije, nisu bitni detalji, ovdje je bitna stvar, znači da ovo, da ovo šarijasko pitanje koje je fikske prirode nije akidetske prirode. Kao što se često želi prikazati, jel, kao eto, vidite šta je uradio Bin Bad, dozvolio se uđe na svetu zemlju. Prvo nije na svetu zemlju, znači ušlo je, nisu ušlo u Harem Mekke i Medine, nisu ušlo ta dva gada u Hidžad, nego su ušlo ovamo u dijelu gdje, gdje je Rija, tu su došle u, u, u zaljevu, tu su došle američke snage, a ne u Rijad, e, jest i u Rijadu bila baza, ali ne u Mekke i Medine. Hele, ne se, ono što je bitna stvar, znači da ovo je čista uh, e, fikska mesela. Ako se može optužiti u njoj Bin Baz, uh, da je tu da je dao tu fetvu da se može optužiti i oni koji su predudi sa, sa tim stavom uh, unutar mezeba a to su Ebu Hanife, Šafije, mnogi drugi učenjaci koji dozvoljavaju ovo što je dozvolio Bin Baz. Dozvoljavaju, znači možemo se raditi neko reći pa da u stvarnosti su različite mesele, to je stvar i ičtihada, ali uh, mesela se vraća na to, znači da li je dozvoljeno muslimanskoj zemlji da se pomogne s kjafirskom zemljom u odbrani kada je napadne druga kjafirska zemlja. Po, tom, e, po, uh, po tome selom Bin Baz je dao E, izabrao stav učenjaka koji imaju dokaze, imaju dokaze u sunetu da je to dozvoljeno. Iako i drugi stav učenjaka ima dokaze. I nije me da to vađe me da ga spominam u kom kontekstu je Bin Baz dao tu fetvu. Znači tu fetvu je dao ne zato uh, uh, da, bi se, da bi se on bojeći se od vladara, da bi se on ulizao vladaru, zato što nije smio drugačije i tako dalje, nego pod plaštom izučavanja tih okolnosti. Uh, E, kako to prenos od njeg, njegovi učenje, znači da je, da je procjen izvršio, znači već svršen čin, već je kralj Fah pozvao Amerikance. Druga stvar, znači, a, e, a, e, ako bi dao fetu koja je drugačija, mimo što je dao veliki binari i fitna ispala među muslimanima sami. A, treća stvar, znači, mesela ima svoju težinu sa strane fika, za, a, da se da dozvola sa strane fika, znači, a, dva mezeba dozvoljavaju tako nešto. Tako da ste, imaju dokaze za to, U sunetu ima dokaze, prema tome e, mesela je čisto fikska, a ne akidetske prirode. To što su Amerikanci poslije skoristili tu stvar i ostali svoju vojsku i, i zatražili da ona još dalje ostane kako bi čuvala mir, stvar kako bi čuvali svoju naftu, to, to je sve druga stvar. Znači govorimo ovdje sa, sa, sa strane okolnosti koje, koje govori u onom momentu kada se to desilo. E, prema tome znači e, radili se o takvoj fetvi da ona u suštini u stvari e, znači ne može se sa njom narušavati narušavati e, čast, ugled i znanje ovog učenjaka i da je bio da je bio prodana duša, da je bio da je bio, uh, da je bio učenjak vladara, da ovo da ono, to apsolutno nema veze uh, sa njegovim, uh, sa njegovim izdavanjem ove fetve, nego, je, nego se čak opisuje kao vrlo muda fetva, ima drugi koji se nisu lagali sa njim unutar države i van države saudijske, ali mnogi ga ocjenju kao vrlo pametom mudom u okolnostima kako se to, kako se to desilo. O najviše što sam može reći, I ako buzio da je šeh bin Baz pogrešio u toj fetvi, znači e, izabro je e, stav koji, za, recimo ako kažemo da taj stav dozvoli po magrenski afričkom vojskom e, na čemu se Ebu Hanife i Šafija da je pogrešan, izabro je šeh bin Baz pogrešan stav, to s jedne strane, ako možemo tako i s druge strane, ili je pogrešno tu, pogrešno tu a, a, taj stav učenjaka spustio na pogrešnu stvarnost. O tome se da pričat, ali da se time narušava njegovo znanje, njegov ugled i e, da se e, raspravlja o njegovim namjerama, ulazi u njegov nijet i o tome da je bio poltron, da nije smio dati fetvu mimo država, tako dalje, to, to a, a, tako nešto, takve riječi, pobija sav, sav njegov rad i djelovanje mimo ove situacije u kojima je reagovao, e, djelovao, govorio istinu kada niko drugi nije smio da kaže istinu i to u, u lice, u facu, direktno vladaru, kralju, ovom jednom što je opće poznat bio, bio po tome. Prema tome, sti, e, po pitanju ove fetve i ovog događaja e, ne narušava se njegov ugled, niti njegovo znanje, niti je ona sa šerijske strane toliko sporna koliko se ona pokušava predstaviti. predstaviti jel? ovi naši jel, e, dušebrižnici ovi jel, koji pretjeruju tekviru, jel, e, nema, nema drugog načina da priđu ovoj temi, pa, pa pokušavaju s ove strane kao eto, dovedeni Amerikanci u zemlju dva harema, ovo ono, oplakuju i tako dalje. E, kao koba jage, oni se kao eto plaho, toliko sitiraju za umet, I eto, Bin Baz nije znao, pogriješio, bio poltron, bio ulizica, a oni bi mašala bolje i pametnije i, a, a, postupili i uradi nego, nego što je on ili neko drugi uradio. A, e, a, e, znači, s te strane pristupati ovoj temi zaista je pogrešno i smiješno, jel? I nije vrijedno toga da se oko toga jel, tro, troši toliko a, e, govora i priče, ka, a, a, uopšte znači da se obrađuje, a kamoli da se time jel, pokušava prići tome da se narušava E, čast, dijelo i ugled ovog alima, najviše što može reći e, bin Bas pogriješio u Bojfetvi, pogriješio je, primar radi, ako kažemo da je pogriješio, najviše što može reći, pogriješio je, da mu se Allah smiluje, u odnosu na dijelo, druga dobra stvar, dobra dijela koja radi, jel, to je to je to je nevidljivo ne, ne u odnosu na druga djela velika koja je radio znači to je najviše što može reći a da je on ovim je učinio veliku neku akidesku grešku da veliki bela belaj da on znači to zaista je daleko od stvarnosti od istine nego to ima to mogu samo da misle i da da potenciraju e, bolesne duše zabludile duše koje je e, koje je šetan prišao sa te strane uglavnom da ne duri e, plavo kovoga uglavnom suština odgovora je te prirode Allah zna najbolje